Fe e jona, ata të cilët i besuan Zotit dhe ia përkushtuan jetën Atij, duke thënë, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, se me të vërtetë, namazi im, sakrifica ime, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Zotin, Njerëzit, njerëzit që çuan në vend emanetin, të cilin ia kishin dhënë, kur Allahu pyeti shpirtrat tanë para se t'i krijojë trupat tanë, Elestu bi Rabbikum, qalu bela, A nuk jam unë Zoti juaj, të gjithë u përgjigjën, Po, gjithsesi, ndërsa ai i cili, ai i cili nuk iu nënshtrua, tradhtoi besën e dhënë. Tekbir. Allahu na ngriti kur na obligoi dhe na ndaloi, ngase këto vlejnë për ata që kanë logjikë të shëndoshë dhe intelekt. Prej obligimeve me të cilat na ka urdhëruar Allahu xheleshanu ishte agjërimi dhe pas tij na shpërbleu me festën e Fitër Bajramit. Tekbir! Allahu Ekber Allahu Ekber. Kush nuk mendon për askënd, ngase skamja nuk i gëzojnë ngase për shkak skamjes ata nuk i gëzojnë festave tona. Prej mesazheve të Ramazanit, gjatë këtij muaji ishte vizita mes vete dhe iftare të përbashkëta me familjarë dhe shokë, ndaj vazhdojeni këtë lidhje. Tekbir! Dhënia e Sadakatul Fitrit argumentoi sinqeritetin e pastër që buroi nga zemra jote dhe u përkthye në dorën tënde duke u realizuar në dorën e skamnorit, që rezulton në dashuri mes vete, shpresë për jetë tek të pashpresit. Besimtarë të nderuar, mëkatet janë një pikë e zezë në zemrën e bardhë. Ngrihu, mos lejo që zemrën ta kaplon e zeza. Gjëja që e gëzon më shumti Allahun është pendimi, ndërsa neve na liron nga ngarkesa e tepërt shpirtërore. Thotë Pejgamberi alejhi selam, Pranohet pendimi derisa të vjen shpirti në fyt. Tekbir! Nuk ka të pagabuar, mirëpo Pejgamberi alejhi selam na tregoi formulën se si të lehtësohemi pas mëkatit kur tha, Wa atbi'is seyyi'etel hasenete temhuha, Kur bën një mëkat, pasoje me një vepër të mirë ngase e mira e fshin mëkatin. Dëshiroja vetes tënde të mirën duke e ndihmuar fenë e Allahut xheleshanu nga këndi yt si hoxhë, mësues, biznesmen, punëtor, student, nxënës dhe çka tjetër. dhe dryna të sherrit, dhe ka prej tyre që janë dryna të hajrit dhe çelësa të sherrit, lum për atë që ka çelësat e hajrit dhe mjerë për atë që ka çelësat e sherrit. Optimisti shikon në zgjidhje ndërsa pesimisti shikon në problem. Optimisti rrëzohet që të ngritet, shkel veten që të triumfojë dhe fle që të zgjohet. Pesimisti kujton begatitë e humbura, por nuk i sheh para syve të mirat prezente. Tekbir! Prano të flasësh me të gjithë, mos mbaj kokën lart për shkak të pasurisë se përfundon si karuni dhe mos mbaj kokën lart për shkak pozitës se përfundon si faraoni. Thotë Pejgamberi alejhi selam, Ai i cili tregohet i thjesht për hir të Allahut, Allahu do ta ngrit këtë njeri dhe bëhu i moralshëm ngase të tillët e kanë vendin afër Pejgamberit alejhi selam. Tekbir! Sillu mirë dhe korrekt me familjen tuaj, respekto gruan të cilën e keni marrë në besë të Allahut, kujdesu për të, kujdesu për të në haje, pije, veshje, mos i bëni padrejtësi, mos e bëni të pendohet që është martuar me ty, thotë Pejgamberi alejhi selam, Më i miri prej jush është ai i cili sillet më së miri me gruan e vet, ndërsa gratë obligohen të respektojnë burrin, thotë Pejgamberi alejhi selam, Sikur ta kisha obliguar dikë. Largohu nga imoraliteti, ndoshta për momentin të vjen mirë, por do të pendohesh kur të kuptosh se vajza jote është e pamoralshme, por është vonë. Dijeni, nëse ti ruan veten, Allahu në të ardhmen do ta ruan familjen tënde. Tekbir. Tregtia është një prej të mirave që Allahu e ka bërë të lejuar për të jetuar, nëse je ai që shet, mos pesho mangët, thotë Allahu xheleshanuhu, Wejlun lil mutaffifin, mjerë për ata që mangojnë në peshore. Për të qenë më korrekt, më musliman, në peshore qit më shumë sesa të kërkon blerësi, e nëse je blerës, kërko që në peshore të ketë më pak sesa ke paguar, këtu tregohet vlera jote si musliman. Tekbir! Në tregti gjithmonë ka ekzistuar dhe ekziston punëdhënësi dhe punëmarrësi. Nëse je punëdhënës, respekto punëtorin dhe mos e mundo më shumë se sa e paguan. Mos e shtyp duke shfrytëzuar fukarallëkun e tij dhe duke ditur se nuk ka ku të shkon dhe duron çdo send. Mos ia vono rrogën për pa arsye, thotë Pejgamberi alejhi selam, Jepja rrogën punëtorit para se t'i thahet djersa që ka punu. Thotë Pejgamberi alejhi selam, Ditët e festës janë ditë të ngrënies dhe pijes dhe përmendjes së Allahut. Gëzoni familjet tuaja, respektoni kufijtë e Islamit dhe mos shpenzoni në haram. Thotë Aliu radhiyallahu anhu, Çdo ditë që nuk i bëjmë mëkat Allahut, është festë për ne. Festoni me familje, me të afërmit tuaja dhe futni në zemrën e tyre gëzimin, ngase festa është gëzim. Mos shkoni të festoni me të vdekurit se ata janë në botën tjetër dhe nuk duhet që për festë të jesh në shërbim të mërzijave dhe brengave. Kjo festë është për të gjallët. O Zot, prano agjërimin tonë dhe na thuaj ditën e Kiametit, hani dhe pini si kompenzim i ditëve që kaluat pa ushqim. O Zot, na fal neve, baballarët tanë, nënat tona, vëllezërit dhe motrat tona. O Zot, na bën të jetojmë jetën e të lumturve dhe na bëj, na bën që të vdesim si të devotshmit. O Zot, bëje që sa më shpejt të largohet zullumi nga gjithë besimtarët anembanë botës në përgjithësi, veçanërisht në Palestinë dhe Siri. O Zot, në, o Zot, mos na bëj të dalim nga ky vend vetëm se me mëkate të falura nga Ti.